المعروف عند الناس أن السرعة هو الشديد القوي الذي يصرع الناس jambo ambalo linajulikana kwa watu yule mwenye kuwapiga watu miereka akimshika mtu ampenduza chini yule mwenye nguvu ambaye huangusha watu huyu husifiwa kuwa na nguvu sababu mchezo wa miereka ulikuwepo tangu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ule kupigana miereka kuangushana na mtume sallallahu alaihi wasallam aliufanya pia mchezo huu alipokuja yule bedui akataka kupigana miereka na mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangusha kataka tena akamwangusha tena mtume sallam alikuwa na nguvu sana sasa hivi tukizungumza watu wafikiria ule mchezo uitwaje WWF nini nini ule upuzi uliofanywa ah si maana yake <laughs> si wrestling ile kisha yomlalia mwenzake moja mbili ah ah hii mwashikana mpaka mmoja amwangushe mwenzake chini ukimwangusha chini ushamshinda mfahamu huko <clears throat> mpaka leo mchezo huu wachezwa hata kwenye hizi mashindano makubwa ulimwenguni wafanya waitwa wrestling ndio mchezo yani pale ndio watu washindana nguvu kila mmoja atakumpendua mwenzake wala watu wapigani ngumi wala ni tafuta tu njia yoyote umwangushe mwenzako chini basi ndio miereka ile sasa watu wafahamu kuwa yule anayewaangusha watu chini bila shaka yule atakuwa na nguvu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema siye huyo mwenye nguvu فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم أن الشدة والقوة حقا ليست في هذه Mtume صلى الله عليه وسلم akataka kuwatanabaisha masahaba kuwa nguvu kikweli si katika jambo hili وإنما هي أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب bali nguvu kikweli mwenye nguvu ni yule ambaye aweza kuimiliki nafsi yake wakati anapoghadhibika anapokuwa na hasira akajizuia nafsi yake bila shaka huyu ndiyo mwenye nguvu ama ikiwa wewe wapiga watu miereka na uwezi kujizuia nafsi yako wakati wa hasira basi wewe huhesabiwi kisheria kuwa una nguvu mwenye nguvu yule anayemiliki nafsi yake wakati wa ghadhabu عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله asli ya jur'a ni tama analokunywa mtu hapa ikapigiwa mfano wa ile mtu kumeza asira yake ni kama tama zito chungu mtu kulizuia kwa hakuna tama ambalo lina ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala min jur'ati ghaidhin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhi Allah na ndio utaona siku hizi wana vijana utaona wachezeana wakimkasirisha mwenzake ambaye huyo asikia kiazi hapa kwenye koo kwa sababu mtu akiwa na hasira ni kama ameza kitu kizito sasa akajizuia katika hasira yake lile tama la pendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ameweza kujizuia hasira yake asiitekeleze kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wamefanya hivyo ibtighaa wajhillah فهي أفضل جرعة يتجرعها العبد وأعظمها ثوابا وأرفعها درجة ليتم بورك بس أنا لميز مجا لأن ثواب كوب برياء الله سبحانه وتعالى ندرج كوب برياء الله بأن يحبس المرء نفسه من التشفي والانتقام قاصدا سلامة دينه ونيل ثواب الله kuwa mtu ajizuie nafsi yake kutokamana na kuitekeleza hasira yake sababu katika kuitekeleza ile hasira ndio atapata utulivu wa moyo wake anavyoona sababu moyo wake sasa wamwambia afanye kadha afanye kadha yeye akajizuia kutokamana na kulipiza malengo yake ni usalama wa dini yake na kupata thawabu mbele ya Allah ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أمرين عظيمين على الإنسان أن يتحلى بهما حال غضبه kisha mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika mambo mawili adhimu kwa huyu mtu aliye na hasira atakikana ajipambe nayo wakati anapokuwa na hasira ahadihima jambo la kwanza yataallaqu billisan la kwanza limefungamana na ulimi wathani yataallaqu biljawarihi na jambo la pili limefungamana na viungo vyake ama alawwal tukizungumzia hili la kwanza lilofungamana nini na ulimi ففي المسند للإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت mtume sallallahu alaihi wasallam tizama kuelekeza katika nini anapoghadhibika mmoja wenu na afanye nini na nyamaze azuie ulimi wake wakati anapokuwa na hasira anyamaze tu أي ليمنع نفسه من الكلام حال الغضب aizuie na ikataze nafsi yake kutokamana na kuzungumza wakati anapokuwa na hasira لانه ان تكلم وهو غضبان sababu akizungumza akiwa na hasira sayatakallamu bima la yahmadu aqibatahu atazungumza kwa maneno ambayo hatapendelea yeye mwisho wake ule mwisho wake hata usifu utakuwa mwisho mbaya لأنه وقت الغضب قد يقول كلاما سيئا من لعن وشتم وبذاء kwa sababu wakati wa hasira aweza kuzungumza maneno mabaya akazungumza maneno ya laana akazungumza maneno ya matusi maneno machafu فعليه أن يمسك عن الكلام فلا يتكلم ولا بكلمة واحدة حال غضبه ونجو yake ajizuie kutokamana na kuzungumza asizungumze hata neno moja wakati wa hasira funga mdomo kabisa لأنه في تلك الحال لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به بسبب katika hali kama ile hajui anachokitamka haelewi kile anachokitamka nini anaweza kuzungumza maneno machafu sallallahu alaihi wasallam kuzungumza maneno mabaya sababu ana hasira فإذا امتنع عن الكلام حتى تهدأ جمرة الغضب وتطفأ شدته فحينئذ سيكون الكلام سديدا وتكون العاقبة حميدة أسمع hapa akijizuia kutokana na maneno mpaka lile kaa la ghadhabu yani ule moto wa ghadhabu ukapoa ikazima na ile hasira ikapungua ikashuka hapa sasa atazungumza maneno ya sawa atazungumza maneno yaliyonyooka na itakuwa mwisho wake sasa ni mzuri maneno kama yale wa amma thani tukizungumzia la pili nao ni jambo la mwongozo aliotupa mtume sallallahu alaihi wasallam katika viungo vyetu wakati tunapokuwa na hasira ففي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع Mtume sallallahu alaihi wasallam asema anapoghadhibika mmoja wenu akiwa amesimama basi akae chini kaa chini tulia ikiwa ghadhabu itamuondokea baada ya kukaa fabiha haikumuondokea basi ajilaze chini alale chini tulia فعندما يكون الإنسان في شدة غضبه وهو قائم ومن أغضبه أمامه قريبا سمت akiwa na hasira akiwa amesimama kisha yule aliyemtia hasira yuko mbele yake tena karibu ربما لا يملك نفسه من الإضرار به huenda ashindwe kujizuia nafsi yake kutokamana na kumdhuru yule mtu sababu aweza kumsababishia madhara aweza kumtupia mkono wake tupie kichwa pige kwa teke mfanye kwa sababu iko mbele yake idha tabaada anhu sakana ghadabu akijiweka mbali na yeye basi ile hasira yake fanya nini hupungua wakati mwingine mpaka tena ushukuru ikiwa lile jambo alikufanyika mzee mmoja njiani hapa markiti hapa sahibi yangu alipandishwa na hasira sana na kijana mdogo hivi watukutuku hivi barabarani wewe mara kaanza kumtukana yule mzee ah yule mzee mtu na, na nguvu zake pamoja na kuwa ni mzee kamrushia yule kijana ngumi moja bahati nzuri akamkosa lakini ule mvuke yule yule kijana alirudi kwenye tuktuk huyo akaenda zake takushika we mzee huku yakimbia sasa watu pale wacheka da mzee ile ngumi angempata yule maanake yake rushwa ya ngumi sasa anieleza naambia ah kweli wallahi mmeirusha ile ngumi lakini ingempata ningejuta kikweli manake angempata ile ngumi mtu na nguvu ana nguvu zake angempata ange, labda pengine angezirai yule mtu kweli kuna mtu utekeleza sira yake akampiga mtu paka akapoteza fahamu kisha kaanza moyoni sasa haya sije ikawa ashakufa huyo sije ikawa hivi na wamwona mtu sasa yuatafuta pa kwenda akimbia kule aliko kule nafsi yake yamsuta wewe ushaua kumbe mtu ameanguka amepoteza fahamu kisha kaamka yeye pia akakimbia akaona sije nyingine kweli alafu yuwajuta yabakia siku nzima yeye ah kwa nini mimi nafanya vile kwa nini mimi nafanya singewaacha singewacha tu ngasubiri mwanzo sasa hivi unapotembea barabarani na wewe dereva wapeleka gari wapeleka tuktuk wapeleka baskili wapeleka pikipiki kuna mzee mmoja Allah yarhamu alikuwa tukiwa naye sana mimi marafiki zangu ni wazee tu sina marafiki vijana vijana alhamdulillah sina kweli sina marafiki vijana vijana vya kutoka mimi najielewa na naenda kukaa na wazee sipendi kukaa na vijana vijana akili zao mbovu wengi kweli wewe ukiangalia utaona marafiki zangu ni watu wazima siketi na watoto watoto almuhim tulikuwa tukienda baharini pamoja mazoezi na mtu mzima Allah arhamu shafariki sasa njiani ilikuwa tukiudhiwa kweli barabarani sasa naambia ah mwangalie huyu mimi ni kijana sio anaambia sikiliza mwanangu nitakwambia kitu ukishika huu mskani wapeleka gari hawa watu wote wanaopishana nao ng'ombe wewe ndio binadamu tu unajua maanisha nini yani mwenye akili wewe tu usitarajie kuwa yule atakufanyia kitu cha sawa sawa sasa ikiwa limtokea wewe kumbuka mimi ndio binadamu angalau ile hasira yako ita, itapungua lakini hamaanishi kutukana watu a amaanisha ukitembea usimchukulie mtu utapata dhiki wewe itakuwa kila unapokwenda ah angalie ah huna raha sababu watakuudhi watu mabarabarani kwa mwenye akili wewe tu wengine wote huenda wazimu kwa kama uenda mahali wewe ndio una haki ya kupita akaingia mtu wa matatu kwa mfano wewe cheka tuende zako utafanya nini sasa wakati mwingine unaweza kumwona mtu amfunga vioo vyake kila kitu yatukana kweli kule ndani hata yule aliyoko kule hakusikii yatukana tu ajaza kitabu chake matusi tu ya nini kwa nini chana naye bwana wala usitahamal kabisa mwache tu aende shughuli zake bwana kwa hiyo wewe ukitembea mahali wewe chukulia hivyo ah kama uenda wazimu anayekuudhi mchukulie kama akili zake si nzima ndio mambo yako wewe utaishi kwa raha nyoka kabisa utakifujo na mtu lakini kila jambo la kutia hasira wewe utashikwa na maradhi kwa ikiwa yule anayekuudhi yuko mbele yako na wewe umesimama fanya nini mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia kaa tafuta sehemu kaa chini sababu wakati mwingine waweza kushindwa kujimiliki ukamdhuru yule mwenzako فإذا تباعد عنه سكن غضبه وإن احتاج إلى أن يضطجع فعل إكيوة تيتجي كجلازة أتجلازة فإنه أكثر سكونا وأهدأ للنفس وسبب كل kujilaza ndio apata utulivu zaidi na nafsi yake apata utulivu zaidi walhasil anna alghadbana حال الغضب لا ينبغي له أن يتصرف بما يملي عليه غضبه لا قولا ولا فعلا حتى تنطفئ جمرة الغضب الحاصل هو من يهسير وكاتي وهسير هايم باسيك تصرف ونمنع هسير ذاك زنا بيمتوما لا كما تمشي لا كي بتندو mpaka lile kala ghadhabu litulie يعني ule umoto wa ghadhabu utulie wa hadhihi haqiqatu alquwwati an yamlika nafsahu inda ghadabi na huu ndio uhakika wa nguvu nguvu za kikweli ziko hapa mtu anapomiliki nafsi yake kutokamana nini na hasira zake عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان رواه أبو يعلى في مسنده التأني من الله كوان بولي كتك كفوتي دي جامب بولي بولي إلي بولي بولي إلي يتكماننا الله أي مما يرضاه ويثيب عليه نكتك جامب كتك مامب ويمرديش الله na humlipa mja kwa ule upole wake katika kufuatilia mambo hana هراكا والعجلة من الشيطان نول هرك هراك كما ناني من الشيطان أي هو الحامل عليها بوسوسته شيطان ndo ampeleke mtu kufanya jambo kwa haraka haraka kwa kumchochezea wasiwasi wake لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب إليها ركا راكا إليه هم زوية متكت كما نكثبتيش كتك نكتزام مشوى لمامو يتيشا kwa kuwa mpole usikimbilie taratibu tu pole pole tu وأهل الأنات أهل نظر في العواقب والمآلات na watu wa upole wale wanaofuatilia mambo kwa makini ni watu wanaotizama mwisho wa mambo وذلك أن خاصة العقل النظر في العواقب sababu ukiangalia yule mwenye akili timamu mwenye akili nzuri anayesifiwa ana akili ile akili ya kisawasawa ni ile ambayo yatizama mwisho wa mambo kabla sijalifanya hili jambo mwisho wake itakuwaje alafu itakuwaje usifanye haraka taratibu واما اهل العجله فانهم يندفعون اندفاعا بلا تعقل ولا تامل في العواقب اما watu wa haraka haraka wale utaona mbio wakimbilia lile jambo kulifanya bila ya kulizingatia lile jambo wala kulitaamali mwisho wake utakwishaje apata habari tu kuhusu jambo fulani basi alifanyia kazi taratibu ولهذا فإن مثل النفس في عجلتها وطيشها ككرة من فخار وضعت على منحدر أم أملس مفانو ونفسي هراكا نطيش لنا إلى حمق كمبلية مامو مفانو واكي كما كيتو كيلي mfano wa mpira vile lakini wa udongo mgumu hivi umewekwa katika sehemu iliyo na mteremko tena ule mteremko wa kuteleza amlas فلا تزال مدح متدحرجة لا يدرى ولا يدرى في مآل أمرها ونهاية حالها بأي شيء ترتطم kwa lile boli boli lile la, la udongo la shuka mbio halijulikani mwisho wake nenda wapi hali yake itakushia vipi litakwenda kuangukia wapi haijulikani fakam hiya tilka almaalat almu'sifa والنهايات المحزنة التي يؤول إليها أمر أهل العجلة والطيش ممن لا يتأملون في العواقب ولا ينظرون في المآلات ni hali ngapi au mwisho mngapi mbaya wenye kuhuzunisha ambapo huishia jambo la huyu mwenye haraka kurukia rukia mambo kabla ya kutaamali mwisho wake atakushaje yale mambo wala yanzuruna fil maalat hawatizami mwisho yale mambo yatakushaje chochote unachotaka kufanya mwanzo fikiria nikikifanya hiki alafu itakuwaje enda vipi وفي تعويد النفس على الأنات السلامة من عواقب الغضب عند وجوده na katika kuizoesha ile nafsi kuwa na upole katika kufuatilia mambo kuna kusalimika kutokamana na mwisho mbaya wa ghadhabu inapopatikana ile ghadhabu na hili liko sana siku hizi mtu akisikia tu jambo pale pale ashahukumu mwanzo hakikisha leo wamekuwa watu wanukuu habari za uongo uongo bila kujali kamwona mtu anukuu habari kutoka huku apeleka huku kwani mangapi ya uongo ambayo yanukuliwa katika mitandao ambao si ya kweli wewe ukaruka tu haraka haraka katika kuhukumu mambo bado hujayapima na hujafikiria mwisho wake atakushaji taratibu hata nyumba yako utaivunja ukiwa mtu aina hii kisikia tu jambo wewe waruka tu kumbe ukija ukihakikisha zile habari kinyume kabisa na ule ukweli ulivyo kabisa na siku hizi watu wa aina hii wamejaba wengi kweli kweli kila wanalosikia wao wanukutu na wengine wana haraka katika kufikisha hawafikirii wala hawapimi mambo kwa kuwa mtulivu sana taratibu siwe na haraka pole pole tu kiona lile jambo subiri liangalie mwisho wake utakunaje na hii zaidi katika mambo ya fitna haya unapotokea fitna yote usiruke baba taratibu nyamaza tu tulia kwani halitaisha Allah subhanahu wa ta'ala atawaacha waja wake wachanganyikiwe hivi maisha yao a kwani fitna ngapi ambazo zatokea alafu baadaye ukitulia so, ah mimi ningelifanya haraka ngeteleza pale so mimi nilikuwa mwanzo naona kama ambaye huyu ndio ana haki si huyu mwenye haki ndio baadaye waje wateleze so taratibu tu hasa fitna zinazotokea katika da'wa utaona ulama wakishazungumza jambo kama tulia wewe wesikiliza wanaovioni wasemaje ama vijana vijana kuzungumza zungumza wako wengi wasema kweli kweli hawanyamazi kuna wengine hawajulikani katika mitandao isipokuwa ukitokea fitna wapenda wasikia raha ikitokea fitna kukiwa hivi kimya kimya watu waendelea na dawa hawaonekani hautawaona wakisomesha hata risala moja hayumo katika ilmu wala katika chochote lakini ikatokea fitna tena yeye ana haraka na awaharakisha wenzake we vipi wasemaje kuhusu ah, ah, taratibu wacha haraka nyamaza tu inshallah sitoanguka kwa kunyamaza sema pole pole tu fuatilia lile jambo kwa makini nyamaza we angalia tu wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atalibainisha kipindi kifupi tu wakati mwingine na ukasema hii ah, hii itakusha itajulikana lini wallahi mwaka mmoja miaka miwili ah kumbe ilikuwa ni hivi na hivi na hivi basi kwisha والله المستعان نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وبارك بارك الله فيك